gospod profesor Davor Savin bo govoril o bruto družbenem produktu in o tem, eh, kaj pravzaprav pomeni in upam, eh, da bo nakazal tudi nekaj, bom rekel, neumnosti, ki se v zvedi s tem uh, uporabljajo v smislu, po domače povedano, fakt ne ljudi konkretizirajte, na kaj mislite, Farben? Uh, mislim na to, da je BDP postal v nekem smislu uh, edino merilo vsega, kar se dogaja, ne? ob tem, da pa uh, eh, vsaj občutek imam takšen, je zadnja stvar, ki bi kogarkoli v zvezi z bruto družbenim produktom zanimala, so ljudje. Torej, eh, v s ciljem povečevanja BDP smo pripravljeni žrtovati tisoče, ne, ki potem od tega BDP-a zelo nič nimajo. Ne. Ali pa povedano, malo karikirano, ne, e, nekdo je nekje napisal, da smo se v Jugoslaviji 45 let borili za boljšo prihodnost, zdaj pa ugotavljamo, da je že minila. Dobro, eh, pogledajte, eh, kategorija bruto domačega proizvoda je predvsem statistična kategorija, osnovna kategorija, jaz jo bom posvetil eno minuto časa, pa pol gremo na, na, na, na to. Dejansko to je celotna ustvarjena vrednost v eni državi, torej znotraj enega ekonomskega prostora, praviloma tekom enega leta. Torej, vse tisto, kaj je na novo proizvedeno, se vrednost se šteje, katera vrednost, tista, ki je na trgu. To meni, če smo proizvedli ta kozarec, pa je lansko leto, on stav 10 evrov, v letošnjem letu 12, mi bomo lansko leto pisali 10, v letošnjem letu 12. Ne odbi, pozabite na razlog, zakaj je prišlo do inflacije, to nas trenutno ne zanima. Torej, celotna novo ustvarjena vrednost. To je osnovna kategorija ekonomska, ki nam omogoča vse, razne primerjave, eh, razmerje med izvozom, domačim proizvodom, standard, merimo s tem, tisto, kaj praktično iz vsakdanjega življenja eh, že manj več poznate. Ključna stvar, ki je moral podariti v zvezi s tem, je, kaj ne bomo upoštevali pri izračunu domačega proizvoda. Zamislite za trenutek, da smo proizvedli, evo, slučajno gledam, pa imam neposredno asociacijo, to mizo. Vrednost te mize je 100. Bruto domači proizvod Slovenije je povečan v letošnjem letu za 100. Mi smo to mizo prodali ne, in smo realizirali to proizvodnjo in ponavljam, vrednost je 100. Zdaj pa zamislite, ker tukaj imamo podobnih uh, uh, uh, šest miz, da smo tudi te uh, mize uh, prodali. A, to ni bruto domači proizvod. To je naravna, naravna navadna transakcija. To je bil ta miza, ki smo jo letos prodali, proizvedli lani, je bila del bruto domačega proizvoda lanskega leta. Ta miza je pa proizvedena štiri leta prej, je bila del bruto domačega proizvoda pred štirimi leti. Da dramatiziram celotno situacijo, zamislite za trenutek, ena totalna abstrakcija, ki je nemogoča, ampak ponavljam, da gremo z dramatiko do konca, ad, ad limine. Ne? da smo v Sloveniji letos ostvarili 100 milijard evrov, prodali pa 90. To je bruto domači proizvod. Deset je varčevanje itd. Zdaj pa ista stvar. Da smo v Sloveniji prodali stare hiše, njive, gozdove, medsebojno, za 100 milijard evrov. Za koliko je povečan bruto domači proizvod? Za nula. Za nič. Odstotkov. Me razumete, eh, kaj, eh, kje je poudarek? Drugo, in to se nanaša na tisto prvo pismo, ki ste mi vi napisali, ko je bil interes za razgovorom take vrste, to so te razne goljufije, pa finančne transakcije eh, in tako dalje, da to tudi šteje v bruto domači proizvod. Ne. Mi smo proizvedli v Sloveniji 100. 100 tisoč, 100 milijonov, 100 milijard, ni važno, 100. Jaz to vzamem deset. Kako sem jaz to vzel? Ali sem vzel tako, da sem ukradil? Ali sem vzel, da sem na temelju nekih nepravnih oziroma nekorektnih transakcij prišel do tega? To je popolnoma vseeno. Slovenija je ustvarila sto. Tudi v privatnem aranžmaju. Vaša plača je recimo sto, jaz iz žepa potegnem deset. Za koliko je vaša plača zmanjšena? Za nič ona je še naprej sto. To je ena transakcija, v konkretnem primeru nekorektna. Kaj pa če ste mi dali darilo deset? A me razumete? Spet bo vaša plača sto. Torej, to je zelo pomembno uh, eh, eh, raz, razumeti, ker karkoli imamo, pa prodajamo, oziroma gremo v transakcije, je proizvedeno prej, ni del sedanjega bruto domačega proizvoda razen v tistem malem delu, recimo storitvena dejavnost, nekdo to more natipkati, pa se veste, podobno eh, eh, organizirati, pa so to neki stroški 0,01 odstotek ali eh, podobno, pol se, pa, eh, pol se pa to šte. Drugač pa vse, kar je novo ustvarjena vrednost, je, ponavljam, del bruto domačega proizvoda. Zdaj, če utihnemo, pa počakamo recimo eno pol ure urco, pa slišimo letalo, ki se vrti okrog Maribora, čaka, da lahko se spusti dol, bo porabilo določeno količino kerozina. To je del protodomačega proizvoda. In ko, ko, imate, ko imate letala, to je velik problem za, za letalske družbe, če recimo na Hitrov, ki je eno od najbolj prometnih v Evropi, letališ, zamudite, pa vam on poleče, žal ste zamudili 25 minut, zdaj ima prednost Pan American, pa eden, pa drugi, boste naredili tri kroga, pa pejte lepo do Cambridgea, pa od Cambridgea do Brightona, pa nazaj, trikrat, to je del bruto domačega proizvoda. Britanije, ne, Slovenije, ali Nemčija, ali pač tiste države, ki je to naredila. Ne. Če imate, Bog ne daj, pač je to del življenja, pogreb, pa so stroški, eh, storitvena dejavnost, ne, to je del bruto domačega proizvoda. Ampak ponavljam še enkrat, vse tisto, kaj ne pride na trg, torej kaj ne, kaj ne bo šlo v realizacijo, ni del bruto domačega proizvoda. Spet dramatizacija. Izgradil sem hišo. Plačal mojstre gor, dol, prišli so in tako dalje. Hiša je vrednost, ima vrednost 100 in je to del, eh, za toliko bo povečan bruto domači proizvod Slovenije. Kolega je naredil popolnoma enako hišo, 10 metrov od moje, popolnoma enake vrednosti s tem, da je delal sam, da so mu pomagali svojci in podobno, to ni del protodomačega proizvoda. Lasna dejavnost ni del protodomačega proizvoda. Razumete? Bogatstvo, premoženje Slovenije je povečano, ampak ni del tekočega protodomačega proizvoda, ker ni realizirano na trgu. Mi ne vemo, koliko je vrednost tega. Če Eh, začnete eh, okrog svojega vrta delati, pa, pa imate, ne vem, krompir, pa solato, pa bla, bla, bla. To ni del prototomačega proizvoda. Ampak, če eh, to prinese na, te na trg, pa se to realizira, je del bruto domačega, eh, bruto domačega proizvoda. Potem recimo, pogledajte še eno stvar. <clears throat> Vi ste videli, kaj se je zgodilo, recimo, kako je ta kriza nastala, živimo še z njo, to je drugo eh, vprašanje, ne sodi, na, eh, eh, ne sodi k temi, o kateri razpravljamo, ampak 30 sekund mi dajte, da samo poudarim naslednje. Ta kriza bo šele pokazala svoje zobe do kraja, bomo imeli še naprej povečanje brezposobnosti v Sloveniji zaradi tega konsolidiranega politike konsolidacije proračuna in tak da. Ampak, ko je ta kriza začela, in to imate vse posod, ne? od Maribora, od oziroma od, od e, severa do juga, zahoda do vzhoda, presežek stramanj, hiš in tako dalje. Gradili so v času, ko je bila gospodarska dinamika dokaj velika, ko je popraševanje bilo dokaj veliko in so investitori, ki so razplagali z dobov sredstvo, vlagali v te hiše. To je postal del bruto domačega proizvoda leta 2007, 2008, 2009, 2010 deset, če je neka končana letos. To je del domačega proizvoda. Zdaj pa pogledajte, te hiše se ne bojo prodale, recimo, izmišljuje, na pamet govorim, pet let. In bomo jih prodali čez pet let. To ni del domačega proizvoda leta 2013, 2014 in tako dalje, ampak tedaj, ko smo to... to zakaj? Kaj je hiša in, oziroma stanovanje? Zaloge. Gledam ta sok, proizvedli smo ga letos in ga imamo tukaj in ga ne bomo porabili do naslednjega leta, pa ne bomo ga dvakrat proizvajati oziroma registrirati. On je del bruto domačega proizvoda Slovenije 2010. Kdaj ga boste vi uporabili? To je popolnoma irrelevantno, če se ne pokvari in, in podobno, to je že, že druga stvar. Ne? Torej, zaloge so del bruto domačega proizvoda tekom tekoče proizvodnje. Zdaj, E, ta, kako bi rekel, ta gnjavaža, e, kateri sem izpostavil, je samo zato, da bi lahko razumeli tisto, kaj je bilo v tistem prvem pismu napisano. To so te razne. Za goljofije je jasno, če jaz vam vzamem 10 evrov, to je kraja. Ampak s tem ni povečan bruto domači proizvod, oziroma vaša plača iz prejšnjega primera. Ne? Zdaj pa zamislite, da grem na bolj sofisticirano tehnologijo, pravi, kolega, veste kaj, tele imate moj podpis in tako dalje, da bom to vrnil čez deset dni, kot garancijo vam dam nekaj lažnega, nekaj neobstoječega, popolnoma ista transakcija. Bolj komplicirana, zahteva sodne procese, da je isterjati in tako dalje, ampak mehanizem je popolnoma enak. To je del vaše plače oziroma bruto domačega proizvoda, ki smo ga vzeli. Zdaj pa pogledajte, ko je recimo, ko smo začeli privatizacijo, to je šlo v Sloveniji še Bog daj, kak je, če bi vi vedeli, kak je to recimo v Srbiji, ha, ha, ali v Bosni. To so, to so milijarde, ne? ena privatna informacija, čisto privatna. Moja profesionalna, profesionalna področje je financ i bančništvo. Ne? In normalno po teh mednarodnih eh, konferencah sem se potepal in pred, mislim, da skoraj deset let tega je, eh, eden moj kolega, ki je hkrati uh, funkcionar v USB, Union de Banque Suisse, eno največjih bank v Evropi, mi je rekel naslednje. Jaz vam ne morem povedati, kolega Savin, imena, pa vas to tudi ne zanima, ampak vam lahko rečem, v naši banki, v Švici, v, Švici, v naši banki v Švici, imamo desetine in desetine bivših Jugoslovanov, ki imajo stotine in stotine milijonov dolarjev oziroma švicarskih frankov oziroma nemških mark na svojih računih. To je tisti za 70 evri. No, da se vrne na privatizacijo. Tovarne, mostovi, stavbe, karkoli naftna postrojenja in podobno so bila zgrajena v času socializma. To je bil del bruto domačega proizvoda tistega časa. Mi ga danes prodajemo, to ni del protodomačega proizvoda Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne, ne. Ker ni ustvarjeno tekom tekočega leta. To je del protodomačega proizvoda 74, 78, ali je že kdaj je bilo zgrajeno. In to je zdaj naj, zamite to, kot, to je zaloga, evo, kot, kot da ste zdaj proizvedli 100 kil krompirja, pa ste ga začeli trošiti zdaj, seveda, pozabite na biološko značilno, da bi zgnilo in, in, in podobno. Ste me razumeli, zakaj gre. No, ampak da se vrtim na to, na to privatizacijo. Z raznimi kerefetami, bodi si pravno utemeljeni ali pravno neutemeljeni, ne? ko je šlo za prodajo, določena vrednost se je nominalno napisala, del te nominalne, nominalne napis, napisane vrednosti, vrednosti je pa šel v žep posameznikov, kako so nekateri tajkuni postali čez noč multimilionari. Kako mislite to? Veste, kaj pomeni? Cela generacija je delala, cele generacije v zahodnem, tako imenovanem, trulem kapitalizmu, da bi zagotovili ne, tisto, kaj imenujemo sedanje premoženje. To čez, čez dve, tri leti, kdo je imel možnost, ampak mehanizem morate razumeti in on je naslednji, to je del bruto domačega proizvoda in on znaša sto. Samo ne bo prišel v roke slovenskega, da rečem naroda, ajde da uporabim zdaj, zdaj politično s, sintagmo, v znesku 100, ampak v znesku 80, 85, 70, 90. Kje pa razlika? V žepu posameznika. Torej, in to je pravna To je zadeva za kriminal policaj, to je zadeva za pravo to, jaz se s tem ne ukvarjam, ne ukvarjam, ne poznam, ne zanima me, bežim od tega in poznate sigurno bolj več kot jaz, ne, tako da ne bom, ampak mehanizem je zelo pomembno, da, da, da, da razumemo. In s tem se spet vračam na začetek, samo novo ustvarjena vrednost v določenem časovnem obdobju je bruto domači proizvod. Samo da vam rečem kot tehnično informacijo to je obupen izračun. To je, to so milijoni enačb, ker on mora uh, očistiti in zato cene dobite, evo pogledajte podatek, konec meseca dobite takoj cene, ne da? Čez 3-4 dneva dobite podatek, izvoz, uvoz, zaloge, marsike, zakaj, ker to je zelo transparentno. Vi dobite podatek o tekočem brutodomačnem proizvodu za več mesečno zamudo in to je tako imenovani preliminarni. Šele čez leto ali leto pa pol dobite definitivni izračun bruto domačega proizvoda. Recimo Amerika je objavila v marcu, da je, da je v zadnjem kvartalu prejšnjega leta zrastu 2,7. Najnovejši podatek, ki so ga pol pustili maja meseca, je, da je 1,1,7. Ne 2,7, ampak 1, to so milijarde in milijarde dolarjev no, noter. Ne? In je razlika, razlika ogromna hočem reči, da je zelo zapleten ta izračun, zato ker on mora odštevati vse uh, tisto, kaj je stara vrednost in vključiti samo uh, tisto, kaj je novo. V zvezi s tem samo uh, še nekaj pripomb, kaj ne sme, kaj ne sodi v bruto domač, transferna plačila. Upam, da razumete, zakaj. Bruto domači proizvod je 100 in ga sedaj pošljete vam v obliki plač, vam eh, eh, v obliki honorarja, vam v, v, v obliki eh, dodatnega zaslužka, vam, ali enemu ali drugemu, v obliki pokojnin, pomoč presposljenim, pomoč, pomoč materim, materam z majhnim otroci, bla, bla, bla, bla. To so transferna plačila, to ne šteje dvakrat, samo enkrat. Odkud pa prihaja? Iz domačega proizvoda. In ne morate dvakrat šteti. To meni, če mi plačamo sedaj eh, članarino za mednarodni denarni sklad ali karkoli, v znesku deset. Odkud je to prišlo? Od bruto domačega proizvoda, ki znaš sto. S tem, da pri uvozu in izvozu, tu pa gre za posebni izračun, tu se gleda neto vrednost, konkretno. Izvezli smo sto. Odkud? Zatoliko je bil povečan, eh, zatoliko je bil zmanjšen naš bruto domači proizvod ampak smo uvezli 80, neto razlika je 20. In za koliko bo povečan bruto domači proizvod Slovenije? Za 20. Ker pogledajte, 100 smo prodali, 80 kupili, neto razlika je 20. Ne? Torej, neto vred. To je že tak statistična pripomba, ampak je relevantna in zelo. Zakaj? Ker Slovenija 70%, okrog 70% bruto domačega proizvoda izvaža. Tu bom naredil eno pauzo od eno minutke samo, da vas spomnim, da ta številka je grozljiva, 70%. In vam kaže, zakaj smo mi neposredno odvisni od konjunkture oziroma dinamike gospodarskih gibanj v okolju. Beseda okolje pomeni Evropska unija, ker tu je izvoz dominantno, <clears throat> dominantno naravna. Tako da, katerakoli vlada ta ali druga je lahko boljše, oziroma bolj ali manj sposobna, da naredi nekaj na področju gospodarstva. Ampak katerakoli vlada mora upoštevati dejstvo, da je naš eh, bruto domači proizvod močno odvisen od eh, obsega, od vrednosti izvoza. To pomeni, Slovenija proizvede 100, proda pa 70. To pomeni, nam je ostalo samo 30 bi rekli, čakaj, ne moramo preživeti 30. Spomnite se, kaj sem rekel, izvoz, minus uvoz. Tista druga razlika prihaja iz uvoza. In pejte zdaj v trgovino, pa pogledajte. Uh, od te aparature do, ne vem, avtomobilov, to je sve, vse uvoz. In brez uvoza, seveda, ne moramo to luknjo uh, zapomniti. Drugo, kaj ne, kaj ne bo prišlo v eh, obračun brutodomačnega proizvoda, so razna darila. Ampak zdaj to že lahko razumete, zakaj. Ne? Poglejte, to je tisto, kaj sem prej rekel. Vi ste mi dali, vaša plača je 100, ste mi podarili 10. Vi ne morate reči, moja plača je 90. Ne, vaša plača je 100, ker se te, to darilo 10 ne šteje. Vaša kupna moč tekom tega meseca oja, ona pa je zmanjšana za 100. Zato ekonomija ne pozna kategorije darila. Vaše darilo je povečana kupna moč moja, ker nisem kupil tisto, kaj ste mi vi podarili, ampak je zmanjšana kupna moč vas, ker ne morate imeti isti znesek, ki ste ga ustvarili. In imamo ravnovesje. Oziroma, bruto domači proizvod Slovenije ni spremenjen. Da dramatiziram spet do konca. Zamislite, da vse, kaj smo, vse, vse, vse, vse, kaj proizvedemo, začnemo med sebojno poklanjati kot v obliki darila vsak, vsakemu. Za koliko bi se povečal in zmanjšal proti domači proizvodstvo Za nul. On je tolikšen, kot je. To je pa že prerasporeditev. Ne? Drugo, Eh, to sem že omenil prej, če imate barter transakcije. Barter transakcija je blago za blago. To mularija, se veste, ne? jaz ti dam sladoled, ti mi daj žabo ali podobno, ko smo bili otroci. Ne? Ali eno podjetje reče, veš kaj, daj da ne kompliciram, daj mi tistih 200 kg a, tega in tega materijala, pa ti vzami tisto kuruzo, ki je ostala. To ni del protodomačega proizvoda. To je fizična menjava. Zakaj? Ker je koruza, šteta v proizvodnji koruze in je postala tedaj del brutodomačega proizvoda, ta repromaterial, te, te recimo eh, hlodi ali karkoli, je pa del brutodomačega proizvoda, ki ga je ustvarilo drugo podjetje. In oni so samo vrednost, enake vrednosti zamenjali. V brutodomačni proizvod pride kot obračun samo tisto, kaj gre v, v eh, skozi trg. Poglejte še nekaj. Eh, Slovenija je proizvedla en avtomobil. Vrednost tega avtomobila, revost, ne? vrednost tega avtomobila je 100. Za 100 je povečan bruto domači proizvod Slovenije. Vi ste kupili ta avtomobil in ste ugotovili, na žalost, da imate potrebe, dodatne potrebe po, po svežih financah, tudi temu, da ste ga kupili včeraj, ga morate prodati danes. To se dogaja več, kaj to veste, bolezen, Bog ne daje, smrtni slučaj, primer in podobno. In vi ste prodali ta avtomobil, ki je nov praktično. Za koliko se je povečal bruto domači proizvod Slovenije? Za dva avtomobila? Ne, za enega, tistega, ki je proizveden. Zamislite, spet ena idiotska kombinacija. Vi ste prodali ta avtomobil meni, jaz vam, vi njemu in ta recimo petkrat. Promet je povečan za šestkrat, pet plus inicialni začetni, to je šest. Ampak ne vrednost bruto, bruto domačega proizvoda. Za, za, samo za vrednost prvega avtomobila. Polba, uh, eh, recimo stroški v zvezi z ekološko zaščito, e, onesnežev, proti onesnaževanju zraka in tak dalje. To ni del bruto domačega proizvoda bruto domači proizvod ne upošteva, a vi, a vi dihate dober zrak ali slab zrak. Ampak bi morali, ker če dihamo dlje časa slab zrak, bomo končali v bolnici in bomo dvignili stroške zdravje. Veste, zakaj je kajenje bilo prepovedano v celi Evropi v zaprtih prostorih? Nekam malega, da motite druge, ki so nekadilci, ampak glavni razlog je, da je definitivno vse raziskave, od ZDA preko Japonske, celo Kitajske do Evrope, so potrdile kot nedvomno dejstvo, da kajenje povzroča rak. In to v visokem odstavku. In mi s prepovedjo kajenja, sekundarno kajenje pa je lahko celo, kot ste v prostori, ki je se kadi, je lahko celo bolj nevarno kot primarno in mi enostavno želimo zmanjšati želimo zmanjšati stroške zdravljenja, ki so par excellence del bruto domačega proizvoda. Zakaj morate imeti čelado na glavi, če voziš bicikl, motocikl in, eh, in podobno? Kaj mislite policaju, da je to ali omejena hitrost v mestih in vse tisto, kaj odlično poznate? Cilj je zmanjšati število nesrečnih primerov, zmanjšati stroške zdravstvene blagajne. To je cilj. Za ekonomskega vidika govorim. Pazite, seveda, človeško življenje je posebej vredno, ampak to ni ekonomska kategorija. Mi govorimo o ekonomski kategoriji. Ne? Torej, lahko bi verjetno še, ali bom, če se bom spomnil, vam povedal še nekaj v zvezi z tem, kaj vse ne sodi v obračun, ampak mi se zdi, da je tisto glavno, da smo nekak dojeli. No, da se vrnem sedaj na te razne uh, Eh, transakcije, finančne investicije in tako dalje. To ni ustvarjanje bruto domačega proizvoda. To je prerasporeditev. Moja plača je 100, moja potrošnja je 80, imam 20 vrčevanje. To vrčevanje dam banki na voljo. Tisti, ki, po, ki poprašuje kredite, poprašel, bo vzel tistih 20 In jih bo, ker jaz to ne znam, jaz se s tem ne ukvarjam, ali me to ne zanima, on pa obratno. On pozna zadevo, je podjetnik in tako dalje. On bo plasiral teh 20 v novo proizvodnje. Za koliko se bo povečal bruto domači proizvod Slovenije? Ne za teh 20, ki on najel kredit, ker to je prerasporeditev, ampak za vrednost tiste proizvodnje, ki jo je on ustvaril ali pognal s pomočjo mojih privrčevanih 22. To je zelo pomembno, zaradi, še enkrat se vračamo na isto temo, ljudje mislijo te razne finančne transakcije in tak dalje, one niso del domačega proizvoda. Finančna transakcija je finančna transakcija, to pomeni, vložim tu, dobim ali izgubim. Vedno je, e, to pa si dobro zapomnite. Če sem jaz ustvaril deset skozi finančne transakcije. Vi ste izgubili deset. Ampak, če sem jaz ustvaril de, deset skozi finančne transakcije, ki so bile temelj za vašo proizvodnjo, ki je povečana za deset, oziroma za toliko je povečan bruto domači proizvod, e to je pa pol nekaj drugih. A me razumete? Torej, vi lahko vzamete moj denar, s pomočjo njega povečate bruto domači proizvod in to je povečanje bruto domačega proizvoda. In pol meni plačate v obliki obresti, v obliki eh, donosa delnic in tako dalje, ampak to je iz bruto domačega proizvoda. Ste mi razumeli? Evo, to je, jaz ne vem, da vas ne gnjavim preveč na isti liniji, ker smo se tak zbrali lahko skozi eno diskusijo, malo še kaj kaj dodamo, ne? ampak možno se nekaj pozabil, ker v zadnjih časih mi možgani ne delajo, kak se spodobi, posebej pa ne četrtki, tako da. Ampak se lahko malo pogori, pa. evo, toliko se meni zdelo za začetek. No, jaz ja, pa vi na Najprej bi vse pozval, če ima kdo kako konkretnejše vprašanje v zvezi s tem, Jaz bi le nekaj profesorjev vprašal. Recimo, predstavljamo si neke banane, ki so zrasle v Ekvadorju. Ja. Te v Sloveniji proda špar, ki ima sedež, ki je, tvar, ki je trgovina nizozemske. Prodaj v Sloveniji. Komu zdaj BDP naraste v teh treh držav? BDP Ekvador. Za koliko se je povečal eh, BDP nizozemske? Samo za vrednost storitve transporta. Za koliko se je povečal bruto domači proizvod Sloveniji? Samo za vrednost, ne vem, eh, dali ste jih, uklopili ste hladilnik, da se ne pokvarijo te banane, pa ste plačali eh, tiste eh, delavce, ki prevažajo levo, desno, to je tisti košček, za toliko se je povečal bruto domači proizvod Sloveniji. In zato rečemo, pogledajte, oil, naft. Podatek imam za Saudsko Arabijo, ena od najboljših naft na svetu samo ena pauza od 5 sekund. Libijska nafta, ki nam je veliko bliže kot Saudska Arabija, na primer, je slaba, ker ima ogromne količine fosfori. In ko jo začnete čistiti, rafinirati, uporabljate dodatno energijo in to je razlog, zakaj je ta nafta eh, kot slabša, inferiorna na svetovnem trgu. Eh? Ampak da se vrnem. Eh, ko, je bila cena, ko je bila cena nafte? 75 dolarjev za barel. En barel je 159 29 eh, litrov, skoraj 160 litrov. Ne? Tedaj je samo 25 dolarjev dobivala Saudska Arabija. Kaj je to 25? To je del bruto domačega proizvoda Saudske Arabije. Kaj pa drugo? Del bruto domačega proizvoda Exona oziroma Shella, Mobil Oila, kako se že imenujo, v država, ki imajo sedež. Tako tudi banane, ki ste jih vi omenili. To je del bruto domačega proizvoda Ekvadorja. Ampak transport, če je ladja recimo panamska ali grška recimo, to je del bruto domačega proizvoda Grčije. Transport, pa tiste, eh, sveste, notri je še marsikaj, zavarovanje pa take stvari. Zavarovanje pa storite, to je del bruto domačega proizvoda. Jaz imam še nekaj no, državno potrošnjo, ker če se lase računa BDP, če se pravim z, eh, preko odhodkov, lahko preko prihodkov? No? Eh, na tri načine. Aha, eh, Vi imate, prvi način je, vsa tri načina so tako imenovani flow, tok. Ena zanimiva zgodba, ampak res, pa moram iti na ekonomsko teorijo, ampak ne več kot dve minute, pa se vrnem na vaše vprašanje. Uh, Poglejte, imamo dve kategorije v, v realnem vsakdanjem življenju, ki se zelo pogosto mešajo. Bom vzel en primer, pa vam bo jasno. Koliko znaša vaša plača? 100. Prosim, koliko imate vi v žepu? 100. O, to pomeni, vi ste v enakem položaju. Figa. Plačo dobivate vsak mesec. To je variabla spremembe. Vi imate pa trenutno 100 v žepu, to je variabla stanja. To so babe in žabe. To ni isto. Me razumete? Samo številka, izraz, beseda je enaka. Ampak so to popolnoma različne, različne kategorije. Vsa tri načina, na kak se računa bruto domači proizvod, so flow oziroma variable toka. Zakaj? Ker one so definirane v določenem časovnem obdobju. Poglejte ta odstavek, to neumnost v slovenščini. Totalna neumnost. Slovenija je proizvedla Še boljše. Eh, Br rast bruto domačega proizvoda Slovenije je 2 odstotka. Kaj to pomeni? Nič. Absolutna neumnost. Zakaj? Kdaj? Maju, leto, v dni, šestmesečnem obdobju, trimesečnem, desetletnem, morate definirati časovno dobi. Ko pa gre za drugo vrsto variable, variabla stanja ali zalog, Tedaj je to definirana, definirano v eni časovni točki. To pomeni, prosim, skup imate vi jabolko, ima desetki, to pomeni, 4. novembra imate doma desetki jabolko. Koliko ste proizvedli, eh, oziroma to vaše drevo, ki ga imate pred hišo, koliko je proizvedlo kilogramov jabolk? Deset, recimo. Ampak pol vemo, v letošnjem letu. Ne? No, Ta tri načina so, prvi način je izračun, uh, <clears throat> ne bomo rekli proizvod, potrošnji, <clears throat> ampak dohodko. Ko imate vse, kaj smo proizvedli, se deli plača, oziroma, pardon, plače, pa pol en del so davki, kaj pa so davki? Prihodek države pol so noter razne druge zaslužki, honorari, tisto, kar sem prej, prej neštevo. Drugi način je tako imenovani faktorska potrošnja. To pomeni, koliko je dejavnikov uporabljeno, oziroma koliko, oni st, koliko stanejo, da bi se proizvedla določena količina izdelkov. In tretji način je tudi, to je novo dodana vrednost, ki se razporeja. Pa rečemo, toliko gre za potrošnjo, toliko gre za investicije, toliko dobi država, ko se vse skupaj sešteje, dobimo bruto domači proizvod. To je tisto, kar imate v osnovah, osnovnih učbenikih ekonomije, C plus I plus G je Y oziroma dohodek, zelo enostavna forma. Ne? E, poanta je, da vsa tri načina bi morala dati popolnoma enaki rezultat. Pa ne dajo, zakaj? Zaradi številnih statističnih težav, ki so jih prej malo dotaknuti ko se izračunava bruto domači, bruto domači proizvod. Recimo, vzamite nekaj, vi ste proizvedli tako zarec, ampak ste ga proizvedli, 20% je neto uvoz, recimo, silicijevega eh, kristala, 80% je iz zaloge. Kako to, zaloge so pa lansko leto prišle, ne? to moraš, morate odšteti. Tako da, statistično je to obupno, to je razlog, zakaj se zamuja po leto, leto pa pol dni. In to Amerika, recimo, ki ima to že peljano zdavnaj. Drugač kot kuriozum, da vam rečem, tam nekje do pred drugo svetovno vojno mi nismo imeli podatke o proti domačem proizvodu. Niso obstajali. Tak, megle. Omenili ste, da ekološke zadeve ne sodijo v ja. produkcijo to bi lahko rekli, da ni nujno res, ne? spet odvisno, zakaj gre, ampak eh, konkretno, če vem, termoelektrarna trbovlja zgradi dimnik za to, da bi bili eh, infiltri... To je del prodomačega proizvoda. Ampak je pa to strošek ekološki. Eh, pazite, to ni strošek ekološki to je cement plus cigla plus delavci plus eventualno še nekaj. Ja. In to je del bruto domačega proizvoda. Namen tega je stališča bruto domačega, vrednosti bruto domačega proizvoda irrelevant. Oprostite, znamite, jaz sem proizvedel tako zarec. Vrednost kozarca je 100 in bom pil iz njega. Vi ste ga tudi proizvedli in boste, ne vem, pravi zobe z njim, da vulgariziram stvar na meni je relevanten. Vrednost v prvem in drugem primeru je 100. Na meni je druga stvar. To je ne, zato... zdravilo. Še boljša stvar. Zdravilo. Prosim vas. Imate tovarno. Krka lek. In je proizvedla to tableto. Vrednost te tablete je 100. A bom jaz to uporabil preventivno? Ali bom uporabil zato, ker sem dobil na recept? Ali bom uporabil, ker ste mi vi sugerirali, ker se razumete, ker imate podobno bolezen? popolnoma je vse. To je sto, na menu in tako dalje, to je pa druga stvar. To je druga stvar. To pomeni, mi smo zgradili, vi ste rekli, dimnik, vrednost dimnika je sto, točno, mi samo lahko kot, kot uh, eh, eh, semantični dodatek, lahko rečemo, ja, ta dimnik je zgrajen za potrebe zmanjšanja onesnaževanja okolja. To ja. Ampak ni, ni no. del Hotel sem reči samo to, da eko, ekološke stroški, ki jih povzročajo okolj, o, okolje, oziroma varova, škode, eh, varovanje okolja, varovanje. Ne, so po eni strani stroški, po drugi strani pa so tudi biznis, so tudi proizvodnja, so tudi delo. Oziroma protodomači ja. proizvod. Ja, to se pravi, da, da je razmišljanje ob zadnjem kiotskem sporazumu in padcu le tega v glavne srednje ja. američanov, ne, ja. če da to preveč obremenjuje gospodarstvo, ni točno, ker to ob, ob, obremenjuje del obstoječega gospodarstva, gradi pa novo gospodarstvo. E, pazite, to je že e, obre, obremenjuje ne obremenjuje, ker je del bruto domačega proizvoda. Mi smo zaposlili 100 ljudi, da zgradi ta dimnik je tadimnik da odpelje gor e, saj, ali kaj že, ali da zmanjša onesnaževanje, to je dodatak, ki ima svoje ekonomske, socijalne, psihološke, do političnih posledic. To je druga stvar. Ampak poanta je da, ker govorimo o bruto domačem proizvodu, njega ne zanima, zakaj vi to gradite. Eno, mene pa. ne, pogledajte, Trbovlje je zgradilo deset kokošnjakov in gojijo kure tam. Vrednost deset kokošnjakov je enaka eni tej enem dimniku. Kaj pa zdaj? Oni so se orientirali na dimnik, da zmanjšajo ekološko škodo, v prvem primeru, v drugem, da dobijo delavci za stonj jajca ali avijacijo perutnine, te kak sreće. A? A me razumete? Na meni je irelevanten stališća bruto domaćeg proizvoda. To je že politika. To ja. Da je to politika i u smislu kako bo se ta denar uporabili i tako dalje, to je jasno. Drugo, še nekaj vam bom rekao. Zamislite za trenutak, zdaj pa gremo na dramatizaciju. Moja plaća je 100. 90 sem uporabil, 10 sem privrčeval. Dal sem banki. Banka ni dala naprej. Točno se to sedaj dogaja, to veste. Ne? Ker ne zaupa zaradi kriznih razmer še in tako dalje. To pomeni, da bomo mi imeli enega delavca zaposlenega manj, če je vrednost, nominalna vrednost, oziroma njegova plača, del, v mojem primeru, 10. Moje varčevanje ki ga ne uporabimo v novi proizvodnji, je vaša zguba. To pomeni, več kot vrčujemo in manj kot banke <clears throat> uporabljajo naš, naš, naše prihranke, več je večji bo obseg, večja bo vrednost zgub v nacionalnem ekonomskem prostoru. Denar mora krožiti. Tak floskula se glasi, ja. on mora krožiti in tak dalje. Ampak je poanta, da drugače imate drugače imate izgubo. To je tista znamenita, pogledajte, to je, to je da grem malo na, na, na svojo čisto stroko, na eh, mala zgodbica, eden od nosilcev Nobelove nagrade za ekonomijo Friedrich von Hayek. On je bil eh, profesor na Dunaju, je bil žid, pa ko je nacizem prišel, je pobegnil v Anglijo, je delal v Londonu in je prišel kot gost v Cambridge, na King's College v Cambridgeu, ki je predaval človek, ki je ustvaril sodobno ekonomijo, John Maynard Keynes, je bil gost in imel predavanje. In je risal neke trikotnike po tabli, razdjel, pojasneval in tako dalje. In je mene na momentu rekel, rekel, dragi kolege, ko bom jaz skončal predavanje, pa vi greste ven in kupite en plašč. Boste zapodili enega delavca na ulicu. Mehanizem tistega časa ekonomske znanosti, ki se pokazal kot napačen, je bil naslednji. Če jaz kupim plašč, pomeni, da sem povečal potrošnjo. Pomeni, da sem toliko zmanjšal varčevanje. Manjše kot je varčevanje, više so obresne mere. Više kot so obresne mere, manjše bodo investicije. Manjše kot so investicije, večja bo brezposobnost. Tega delca bomo zapotili na ulicu. Vigne roko, Keynes in pravi. Ne, Če vi kupite plašč, boste zaposlili dva delavca. In vsali, pazite, bodoči nosilec Nobelove nagrade. Haj. Rekl, kak, kak, kak vi to mislite? Rekl, pogledajte. Če kupite plašč, bo delavec nadaljeval proizvodnjo. Bo proizvedel novi plašč. Kaj bo pa on s plačom naredil, ko jo dobi? Bo kupil kruh, bo kupil mleko, bo kupil čevle, bo plačal stanarino. Prosim vas, kdo bo proizvedel to novo mleko? Kdo bo proizvedel nove čevle? Kdo bo novi delavec? Torej, učinek multiplikatorja, ki ga je ono ceno na 1,5. To pomeni, če vi zaposlite 100 tisoč delavcev, oni bojo ustvarili dohod, novi dohodek, da bi zaposlili novih 150 tisoč. To je tako imenovani investicijski multiplikator. Ampak, človek, ki je nosilec, ki bo oziroma nosilec Nobelove nagrade za ekonomijo, je to popolnoma na drugačen način povedal. In zdaj pa v zvezi z ekonomsko znanostjo in medicino, na primer. Danes imate dramatično povečano možnost preživetja v primeru, da imate raka, kot recimo 20 let nazaj, to ni ne vem kaj, ko je bila Slovenija, ko je Slovenija postala samostojna. Ekonomska znanost, ekonomska znanost enako, ona se razvijala. Mi danes v ekonomiji poznamo tisto, kaj nismo poznali leta 1929, ko je nastala največja kriza do sedaj. Pa jo je ta sedaj dosegla. Ne? Ta kriza je sedaj ena od največjih v finančni zgodovini. No, to, to je par tih takih akcentov zgodovinskih, kak bi rekel, nima zveze z samo. Mama. Ja, lahko je no, no, vprašanje glede Keynesa, ne? ker zdaj, če sem jaz prav razumel, je to v bistvu takrat pomagalo razrešiti krizo, ki je takrat nastala. Ja. ja. Ampak, koliko jaz zasledim, je v bistvu in Hayek in Friedman praktično, da ta razmišljanje njiv pravzaprav obladuje sodobno ekonomijo, ki za katero sem zdaj razbral, da ste rekli, da to zdaj je preživeto. Ampak... Uh, glejte, cel korpus ekonomske znanosti tem sloni na dva velika modela klasične, to je ono Smith, Ricardo in tako dalje, in kenzijanskim, in posledo razne mešanice. Kar zadeva Miltona Friedmana, ta zgodba, on je nosilec Nobelove nagrade za ekonomijo, to je človek, ki sem ga jaz povabil v Jugoslaviji in bil z njim deset dni, pa on mene povabil v San Francisco, kjer je zapustil Chicago, tako da se dobro poznam, E, to njegovo učenje kregala sva se, da je vse pokalo, razumete, v zvezi s tem, ker on je zahteval absolutni liberalizm. Ker se upravičujo, da se prekine, ne, ne, ne. ravno to, za, kar se je v Čilu dogajalo, on je to šikaško šolo, šolo preselil tam. v Čile in tam je potem prišlo do Pinošeja in vse ja, to je... ampak pazite, to je pa tisto, kar ste vi povedali na začetku, sicer samo dotaknili, jaz ga pa se nisem. In zdaj to kolega zelo eh, fino lahko poveže, povežemo s tem vprašanjem. To je pa, nikje niste zasledili niti ene besede, kako bi rekel, socialni oziroma človek, učinki na, na eh, status človek. Vzamite slovensko politiko reduciranja proračunskega primankljaja. Torej, evropsko politiko. Oziroma, bravo, bravo, evropsko politiko. Angleži so, evo, zdaj ste videli, kaj so naredili, ne? Otroške dodatke. Pa ljudi boži, pa svaki leteči bik, bi se spomnil, če ti stisneš nekaj, boš prišparal nekaj. Kakše pa bojo te posledice? Drugo, pogledajte recimo zdravstvena blagajna. Morate priti enkrat v bolnico, da ste dejansko bolani, da komaj stojite na nogah, pa čakati recimo 6-7 ur, pa bo vam tako jasno. A bi vigni roke za malo več denarja ali, ali ne. Kako bo ta denar uporabljen, prerasporen, to je drugo vprašanje ampak vi lahko skrčite socialne, zdravstvene in druge stroške z zelo neprijetnimi posledicami. Z zelo. In ta politika, kaj, če ne bo razbrutu domačega proizvoda, kako vlada ne načrtuje, in zaradi tega davčni splen bo manjši, kot se pričakuje, vi ste pa zamrznili javno potrošnjo na 10 milijard evrov, tukaj se namerava, kakšne bojo posledice. Torej, pri Friedmanu da se vrnem na vaše vprašanje, on je enostavno rekel, to mene ne zanima. Evo kak je potekala diskusija med menoj in, in njim okrog tega. Jaz sem rekel, poslušte, če nam raste inflacija v Jugoslaviji, jaz moram dvigniti plače, da bi preprečil upad standarda delavcev. <laughs> ne, pravi on, to mene ne zanima. Če vi ne dvignete ne boste dvignili plač, inflacije ne bo. Jaz sem rekel, a me razumete, kje je jedro? Jaz sem zato, da imam inflacijo, ampak da nimam tako močan pad standarda, da poskušam na drugi način rešiti ta problem. Njega pa to ni zanima. On, inflacijo bom zaustavil tako, da bom zamrznil osebne dohodke oziroma plače. Ne, tu pridemo že do enega problema dobička. To je druga stvar. Ne. E, dobiček je torej vedno en del BDP-ja, ki izvira iz, pre, iz prerasporeditve tega. Tako. Ne? Tako. To pomeni dobiček, bomo rekli, zdaj nek, neke vrste dobička so verjetno nujne, življenjsko preživetveno nujne. Ne? Ampak te stopnje dobičkov, ki so se v zadnjih 20 letih ustvarjale, to je bistvu bilo ukradeno. 20, 30 ukradeno in več procentni dobički niso realni. So. Zelo realni. Če lahko dobite, so realni. Ne. Če ga ali jih do, lahko eh, dobite, so realni. Uh, veze, mogoče se jaz nerodno izražam, za mene je uh, stadion v Sožicah ukraden. Poglejte, vrednost če si, če so zgradili en stadion, pa niso plačali delavce, podelali tak naprej, je to ukradeno, gotovo. To nima zveze z bruto domačim proizvodom. Ne, ima pa veze z, z razdelitvijo le tega. Ne, ne, razdelitvi nima zveze. Vi ste dali toliko, koliko ste lahko najmanj dali delavcem. To je stvar morale, to je stvar pravnega sistema, To je stvar v končni fazi managementa, management, ta nadzor. To je zelo zanimivo, ker njegovo delo je del tega BDP-ja. Je. Torej, Ampak, če ga jaz lahko plačam manj, zakaj ga ne bi plačal manj, pravi on. No, jaz pa ne. Je studne, ampak to, je, to ni ekonomija. Jaz vam poskup, čakajte, vzamimo in ekstremni iz primere. Menadžer, ki je zelo moralen in ima dušo, ne bo dovolj od tega. Drugi menedžer, popolnoma enakih sposobnosti, bo rekel, kaj me brige, pa ne plača socialne prispevke, pa ne daje malico, pa ne daje, ne vem, kako se vozijo domov, kako se reče. Potni stroški. Potni stroški, pa ne vem kaj. To je zdaj stvar. Kraj ali ne kraj, ne, ne, v ekonomiji ne obstaja. Je pa dobiček del tega, eh, je eh, profit, eh, del protodomačega proizvosti, ni drugega vira. Ni, iz njega, ne? Pa ni drugega vira. Ja je to rezultat višjih cen, je to rezultat upadanja vrednosti tečaja, je to rezultat goljufije. To je drugo vprašanje, ampak je del ustvarjene vrednosti. Del ustvarjene vrednosti. No, ampak potem očitno obstaja, recimo nimam pojma, ekonomije neka zelo močna diskrepanca. BDP ne govori o namenu. Ne. Ves čas v bistvu politiki govorijo o BDP-ju in na ta način nekaj vplivajo, izkazujejo tako. oziroma zagovarjajo svoje stališče. Tako. Spravi, kaj, potem je to, ko začne politik govoriti o BDP-ju, že ga lahko sumim na laž. Ne, gledajte, vi ste direktor podjetja. Ja. Ustvarili ste vrednost vašega malega BDP 100. Kako ga boste razporedili? A boste dali en del eh, v dobro kako se reče, te namene? Za dobrodelne namene. Dobrodelne namene, ja. To so četrtki blokade, veste, zaradi V dobrodelne namene, ali boste podarili cerkvi, ali boste eh, povečali plače za posebno. To je stvar menadžmenta. Eh, 13. plača, recimo, božičnica. To je stvar menadžmenta. Torej, pa to ne pomeni, da živimo boljše. BDP vam mm, samo govori koliko živite boljše ali slabše. Ne, vidite to ne. Ži, živi, govori samo o tem, koliko smo naredili. Ja, to pa ne pomeni, da zaradi tega živimo boljše. O, ja. Oja, oh, sem nekaj še ja. tukaj, to. Uh, GDP per capita bi to pomenil, recimo, da živimo boljše. Uh, e, uh, e, GDP per capita je dejansko to, kaj sem cel čas govoril, samo deljeno s številom prebivalcev. To je pomožni, pomožni indikator, ki kaže koliko imamo na e, prebivalca ustvarjene novododane vrednosti. Ja, ne, jaz, jaz v bistvu vidim to, ne, politiki izhaja iz tega, iz te ideje, da plima dvigne vse ladje. Ne, oni govorijo, če hočemo, da, da dvigne vse ladje, moramo imeti večji BDP, ker bomo vsi imeli več od tega. Pole pa stvar, to, kar se v Ameriki zgodilo, mislim, da, da a, realne plače tega srednjega sloja praktično v gospodarske rasti niso rasle, da šlo, prišlo do prelivanja v više, v više dohodke. Ne? Ampak politiki pa upravičujejo razne ukrepe, zmanjšanje davko, zato da bo višji BDP. Točno. Ne? Ampak Točno. ne govorijo pa bolj naprej, kam bo ta BDP se preliv. Govorijo, da se bo vsem, ampak se preliva, to je pa razmerje moči. Ne? Kdo piše? To je raz, razmerje eh, moči. Erik Fromm je o tem pisal prvi, ja. že kot eh, sociolog sicer. Ne? In to je eh, velikokrat ta <clears throat> preraz je transparentno negativna. Date vse eni, drugim pa nič, ne, transparent. Nekje pa je to bolj prikrito, ne, nekje se to prerasporeja. Pod, pod. Kaj je recimo eh, to korupcija? To nima zveze z ekonomijo. On ima ekonomske učinke. V tem smislu, da eh, ta denar, ki bi prišel na trg, pa bi šel v investicije, v nove šole in tak dalje, prihaja na trg, ampak v žepe posameznikov. Vzamite recimo te grozote, vzamite Afriko, Niger, ena od najbogatejših držav na svetu bi lahko bila. Ne? Diamanti, zlato, nafta, gordo, 20 let se je 2 milijona mrtvih. Pa ne sreča taka, pa razumete? To, to je politična zadeva, ampak končni in ultima linija. Proto je tudi razmere, mednarodne razmere, da to tam izkorišča ta bogatstva korporacije in v bistvu tam plačuje zelo malo. To je, to so zdaj, eh, to je dodatna analiza. Ja. Ampak veste, jaz sem pripravljen, da me izkorišča ena dobra korporacija, ki meni omogoča, da sam nekak hmm. preživim. Hmm, eh, ne? To je vedno. Ampak to, to, to je stopnja smrtnosti, je, je ogromna. Vi imate, veste, koliko sem jaz uporabil, da vam to povem? Tri minute. V tem času je Prav 800 otrok umrlo zaradi lakote. To so številke. Svetovne banke. To so grozne stvari. Zato jaz te da vam rečem, ko dobivam doma te razne plačajte za eh, lačne otroke in tako dalje, nikoli ne dam. In to mi je žal, ampak ker nikoli ta, jaz sem bil v Afriki leto dni in sem marsikaj videl. Ta denar do tistih bog, bogcev sploh ne pride. To je ampak sem bil tudi v mednarodnem denarnem skladu, bil sem v Svetovni banki, bil sem v Evropski banki za, za obnovo in razvoj, bil sem v OECD, v celočno naše delegacije tam in tak dalje. In sem videl, ko pridejo tako imenovani črnci ne, iz te Afrike, to so zlate Rolex ure, to so prstani, to so verige, verige zlate in tak dalje, da ga vprašam, ne moreš nič, ne, ampak da ga vprašam, je to rezultat pravilne razporedite, tam mu pa umirajo njegovi zaradi lakote. To je obup. Kar je Adam Smith rekel, ne, da bi vsi, ki zasedajo ključne položaje, mogli imeti izpiti iz morale pa iz, iz eh, znanosti. Ne. Ja, no, pred, njih, pred njim je pa platno rekel, če bi filozofi imeli oblast, bi polce skupaj bilo. To je ista misel, ne, samo je malo Spomni se tudi napisal knjigo o morali, ne? Ja, o, ja, on je napisal marsikaj, veliko več kot je objavljeno. Marsikaj je uničil. Njegov sekretar, njegov tajnik je bil drugo veliko ime filozofije oziroma ekonomije, to je bil David Hume. In je marsikaj zažgal, tako da smo ostali brez, brez tega. Je bil škot. Mi gre povedano, če pogledate marsikatero veliko tako imenovano angliško ime je škotsko ali pa irsko. Ne? Zem, če se jaz prav spomnim, je Smith e, nekako prepovedal DOO-je. Kaj je to DOO? A, de, delniške ne, ne, ne, ne. družbe ni, in ni, ni. podobno, sveda. Ni, ni, ni. On je zagovarjal svobodno ekonomsko to, ja. aktivnost, a boste vi to organizirali v obliki DOO ali, ali v obliki nekega drugega, institucionalnega sistema, to je njemu bilo vseeno, samo da... Mislim, da ne, samo ne, ne morem pa priseči, da je ravno v tistem, tistem prvi njegovi knjigi, ki sem uparjal z moralo, ne, navajal, da liberalizem, ja, ampak vendar z osebno odgovornostjo. Ja, pa pazite... Česar pa delniške družbe niti slučajno nimajo. Tedaj marsikaj ni bilo razvito, to je bilo 18. Eh, stoletje. Posta, posta, začeli so se nekje pojavljati. Ne? Ja. Njegova veličina je v tem, da je prvi zagovarjal svobodno aktivnost, svobodno trgovino in razdelite dela. Tisto znameniti primer tovarna eh, Eagle, ne? Mm. ker zvišuje produktivnosti. Ja, ja, ja. Zem, on, on, koliko sem jaz razumel človeka, je on terjal tudi odgovornost podjetnika. Ne? To se pravi, ja, liberalizem, ja. Liberalizem, ja, vendar eh, ne v tem smislu, kot se danes dogaja, se pravi eh, privatizacija dobičkov in socializacija zgub. Ne? Ja, to je druga stvar. To je razmerje političnih moči, ja, ma... kolega apostrofiral prej. To je razmerje političnih moči. Če bi vi imeli trdijen sistem, juristični pravni, ki ne bi razpotegnil sojenje na dve leti ali ne vem kako, da, da se, to bi izgledalo pol drugače, ne? pol bi da jih spravite malo pod vred. Tako kot recimo, če pogledate te v Zagrebu včeraj 130 let za umore tistega, kak se reče, Pukarnič ali koga že, ne? so dobili morilci in tak dalje. Dve leti je trajalo. To so ogromni stroški v enem sta, sta, stanje novim režimu, bi on to dobil med, bi rabil med 3 in 6 minut, pa to. Da, med 3 in 6 minut. Ampak mi smo izbrali drugi model, mi, Evropa, ne? človeške pravice in tak dalje. Teoretično to pomeni naslednje. Zamislite, da jaz potaknem bombo v letalo, ali v letalo, kot so tisti nameravali, in ubijem 3000 ljudi. Kaj se bo z mano zgodilo? Bom šel v zapor, ampak z mano morate ravnati. Jaz imam človeške pravice, jaz imam vse veste, tri obroka na dan in odkot pa to prihaja? Vi boste mi zdrževali. Vi. Preko davko. Preko davko. To je del obrotu vašega dela, ki namesto, da gre za investicije, gre za moje preživljanje. Evropa izbrala ta model, ukinila je smrtno kazen, prosim vas, izbrati nekaj, pomeni izgubiti vse tisto, kaj niste izbrali, je rekel Laplace. Mi smo izbrali ta model. On je zelo, zelo drag. Evo, zdaj se spet govori, sinoc smo poslušali na poročili, v Sloveniji spet neki referendum pripravljajo. Ne vem, zakaj. Za Ma ne, za, referen... za namakanje oceanov ali nekaj takega, pite Bog. Hočem reči, ta vrak stane koliko, koli hočeš. Hočeš me to, da sploh ne bom šel, ne pa da mi na pamet. E, pustme pri mir s temi. Prave volitve so prave volitve, ne pa zdaj okrog teh efemernih tem. Ne. Če se vi ne morate zmeniti na temelju, zakaj imate te sve službe, analitične, strokovnjake in tak dalje, naj naredi eno analizo, izberite ustrezno, za katero vam se zdi, da je najboljše, najbolj obetavno in gremo naprej, nimamo časa okrog tega. Ne. Pa to je cena demokracije, to je, izbrali smo to in Tako kot smo izbrali recimo evro in bi nam večkrat devalvacija prav prišla, ne moramo devalvirati. Ne, ne moramo mi, ne morajo Grki. Evo, zamite Grke. So dolžni kot Grki, kako se reče. Pa ne, niso mogli, oni bi dali, ne vem kaj, da so lahko devalvirali, da, če bi imeli drahmo, bi takoj pognali turizem. Figa, ne more narediti, evro je skupna valuta, izbrali smo to. torej zdi, da je bila izbira evra prehitra, oziroma da je bilo, da je bilo boljše postati po vladju? E, to bi, veste kaj, e, odvisno od situacije. Slovenija je e, stopila v evro področje tedaj, ko je konjunktura bila dobra, pa smo lažje to prinesli. Ampak nekdo, ki bo zdaj stopil, pa nima še dovolj zagona gospodarstva, on ne more računati na depresijacijo tečaja, ki spodbuja rast izvoza. Če tega nimate, to je pomemben inštrument. Ne, tu imamo še en problem, Igor, e, z drugega področja. Evropa vse gleda kot celovitost. In zame recimo, in to je naš Janez Potočnik šep za to, ne? Zame recimo vodo, pitno vodo. In zdaj se pripravlja direktiva o varčevanju s pitno vodo. Ampak ta direktiva je zelo koristna za Španijo, Grčijo, Portugalsko, Južno Italijo, kjer vode ni. Je pa škodljiva za Slovenijo, Nemčijo in Avstrijo in za, za okolja, ki so bogata z vodo. Zakaj? Ker kaj se recimo, eh, ne, Nemci že zdaj precej vrčujejo z vodo. In ker je pretok skozi e, vodo vodo premajhen, zdaj vodo vodi rjavijo in postaja voda še bolj za nič kot bi bila. In porabijo ogromno sredstva za zreževanje te vode, zato, ker je Evropa ustva, eh, pač sprejela, oziroma zdaj jo še zaostrujejo, sprejema enovite direktive za področja, ki so ki je v celi Evropi gledano so hudo raznolika. Ok, na Portugalske boš vodo vrčevati, ker je pač ni. Pa v Južni Italiji je vode malo, torej vrčuj z njo. Ne? Kje pa je vode preveč, jo pa uporablja tako, kot je smotrno. Ne? Se nas voda ne zanima, imamo vino. Ne? Dobro, jaz zdaj od Nemčih, gledam v Štarski. Ne? Samo je, z vinom je problem, če nimaš vode, ker vina tudi ni. Ja, ja. Kaj boš kršenega, pa kršenega. Kaj boš pa delal? A poznate tisto zgodbo? Dolenci si jo tudi lastijo. Ko je en vinogradnik umiral, pa je poklical sinove k sebi, pa je rekel, zdaj vam bom dal, eh, povedal na veliko skrinost. Kaj pa je, ata? Ja. Vino se da dela tudi z grozdja. Oh, malo, perspektiva, ki je pred nami, to je popolnoma druga tema, to bi morali organizirati posebno, samo v enem stavku, je zelo zaskrbljujoče. Govorimo o Evropi, Evropske unije, staranje prebivalstva. Ste videli stavke Francija, Grčija, Italija, Španija, Slovenija, pokojnine. Ekonomska teorija pravi, da bi morali imeti tri do štiri delavca, ki preživljajo enega upokojenca. V Sloveniji 1,6 še bolj natančno 1,59 delavcev, 1,6 delavcev preživlja enega upokojenca, torej po, po, po, po, polovica potrebnega. Cela Evropa je v tej zahodna Evropa v podobni situaciji in eh, ta demografski dejavnik je zelo, zelo, zelo, zelo nevaren. Uvoz delovne sile se zdi, da je nujen in tu je Slovenija v najslabši poziciji. Premahi smo, morate vedeti, uvoz tuje delovne sile spremeni kulturni modul države, verski, religijski, če je iz drugih verskih področji in marsikaj tej druge. Slovenija je obstala, bolj natančno Slovenci, samo skozi zgodovinsko obdobje, ki je bilo grozno, kot veste. Samo zahvaljujoč enim dejavnikom. Samo en dejavnik. Nikakšna proizvodnja in jezik. To nas je ohranilo. In če vi razvodnite jezik z vozom delovne sile, pa tako kot v Nemčiji, severni del Dizeldorfa, južni del Minhna, zahodni del Bremna in ne vem kaj, govorijo samo turško in tak dalje, pol, veste, v Londonu recimo, ultra center, tista Regent Street oziroma Oxford Street. Pogreste uli, tista velika ulica, greste eno 100 metrov naprej, vi ne slišite angleščino, slišite farsi in hindu in arabski. Farsi jezik, per, per, perzice, ne? Perzice. Ampak, en indijec, tu sem bil zraven v Londonu, eh, pa ne znam v angleščini povedati, sem pozabil, je enemu angležu, ki se je eh, usajal nad njegovo prisotnostjo tam, ne, lepo rekel, če vas ne bi bilo pri nas, nas ne bi bilo pri vas. Ja. <laughs> Zdaj, eh, to je treba malo bolj nazaj tudi pogledati. V Sloveniji smo imeli srečo, ali pa smolo, kako hočete, eh, da smo tu v nekem evropskem zakotju in smo nas bolj ali manj pustili pri miru. Ja. Ostali deli Evrope, ki so se pa širili po celem svetu, so bili pač nujni, je bilo pač nujno, da že takrat uvažajo tujce. Na takšni imajo pa drugi razlogi in za jih pač imajo. In, bi, no. in druga ne preostane, da se spoprijaznijo s tem. No. Odpor, da se Turčija spremi v Evropsko unijo. Recimo, da smo Turčijo sprejeli v Evropsko unijo nocoj. Jutri demografskega problema Evrope ni več kjer imajo stopnje natalitete. Pa je dovolj delovnih mest, da jih tako zaposlimo. Ne, ne, to, se, to je zdaj drugo vprašanje. <laughs> to je enako. A, Turčija je zelo napredna država. Bolj, veliko bolj kot Grče. Eh, zdaj, moja teorija je nekaj Samo drugega. Drug kulturni tam. E, eh, in zato sem jaz prej govoril o dobičku. Ne? E, te filozofije ekonomske, da je treba razbremeniti davčno Eh, breme dobičkov za to, da bi se investiralo in tak naprej. To se tako tak ne počne, to je prvi, prva zadeva. Ne? Eh, ti, ta, ta, ti prihranki se porabijo za, eh, za luksus. V, gro, v groben gledano. Statistike, pogledajte, kakšni so dobički in kakšen procent tega gre v investicije. Bo imate vi več, večji dostop do teh statistik kot jaz. Ja, to je nagnjenost k potrošnji. Če ja. sem jaz milijonar, bom kupil jahto, bom kupil. Ja, ja, ja, ne bom pa investiral, ker se mi ne splača. Moje ja. delo na mestu tisti, ki jahto. Ali pa dela. bom. No, ja. Mi govorimo o sto, v Evropi imaš zdaj trenutno, eh, ne vem, mislim, da okoli 25 do 27 milijonov brezposobnih, ki ne morejo delati vsi jaht, To je prvi problem. Drugi problem, imaš pa poleg tega še okoli 100 milijonov nezaposljivih. Nezaposljivi pa pomeni eh, premalo, so sicer imajo neke takšne tretje razredne službe, ne? Eh, ki bolj po socialističnem eh, sistemu eh, Bratislavi sem gledal, trgovini s čevlje, ženska stala, pri vratih in je dajala košarico, ne, ki jo lahko tudi sam sam, že mora imela službo. <laughs> e, da ti, ti ljudje pač enostavno, če ne bi umetno obdržali ta njihova e, delovna mesta, bi jih bilo recimo 50 milijonov tudi dodatnih brezposebnih. Ne. Nekaj pa jih, zrabiš tudi ljudi, ki jake kopljajo fertik. Vedno boš rabo ljudi, E, nekoga, ki bo ti bo skopal jarek, ker vsega ne možeš narediti z bagerom. Ne? Uh, ampak tega bo vedno manj. Ja, In če ti vzameš, uh, to je Rifkin pisat, uh, Karolina Babič ga je predstavljala, če se spomniš. Ne? Uh, najprej je bila kmetijska tehnološka revolucija. Brez posebni iz kmetijstva, so se zaposlili v industriji. Torej, to ni bilo po vsem svetu enakomerno, ampak v različni okoli, različni, ampak postopek je bil podoben. Ne? Trajalo pa je 200 let. Potem je industrijska tehnološka revolucija, to je bilo tudi obdobje eh, malo pred, pa malo po 29. letu, pa to krizo, ker je ta kriza tudi posled en del vzrokov za takratno krizo je ta revolucija in tudi sedanja revolucija je en del vzrokov, nobena stvar nima samo enega vzroka. Ne? E, tehnološka revolucija v industriji je premestila ljudi v terciarne dejavnosti od frizerov do bank, prek zavarovalnic, agentur, eh, ne vem, kaj je vsega, vseh teh storitvenih dejavnosti in izmišljenih storitev in tak naprej. Do interneta, če hočeš. E, zdaj pa je ravno računalništvo in podobno začelo zmanjševati tudi potrebe po delavcih v teh tercijarnih dejavnostih. Ti dan z banka ne rabiš več toliko vik. Idi si tu, gor v Mercator. To mi imaš zdaj štiri avtomatske blagajne. Ti prideš, vzameš kozarec, ki se ga kup, pogodma ceno, pokažeš in ti avtomat pove in se števa in, in, in tak naprej. Spravi, štiri blagajničarke manj. Ne, se to je problem, ne, kaj ne. v enopetinski družbi, ne, da ja, ja. Pač ni... Uh, in tu imamo zdaj ta vic, da mladi ali stari, brez, da se bo spremenil odnos do obdavčevanja lastnine in dobičkov, se zadeve ne more spremeniti. Da vam rečem nekaj. Če pogledate zgodovino človeštva, na vse izzive smo vedno dobili neki odgovor in je problem bil rešen tekom časa. Če bi muhe, ponavljam, muhe, bile tako nevarne, kakor so tigri, mi več muh v Evropi ne bi imeli, ker bi že poiskali rešitev, da se znebimo nevarne nadloge. Ne bo držalo, komari so bolj nevarni od tih, pa še... Dobro, dobro, ja. ko, ko, komari so bolj nevarni tisti, ki prenašajo malarijo, ti naši slovenski so deluhe, tako da tu nimamo kaj skrbeti. Dobro. Jaz sem še imela na vprašanje. Dajte, Aleksandra. Uh, ja, kakšno je vaše mnenje o, na UTD? Pa kako Kaj je to UTD? Je, uh, univerzalni temeljni dohodek. Kako? Univerzalni temeljni dohodek. A, to? Aha. Ja, in uh, kako bi vedba UTD vplivala na BDP? Ne, ne, pazite, je UTD ali ni UTD, vedno je, ne vpliva nič. Vedno je to del bruto domačega proizvoda. Če pa gre za prerasporeditev, Pol pa tisto, kaj smo vse čas ugotavljali. Če vi pošljete investicije več, boste na naslednjem letu imeli večji BDP. Če pošljete manj, boste imeli manj. A UDT, UDT kako se že imenuje, temu nekaj lahko pri, pomaga ali ne, to je pa drugo vprašanje. Tako kot katerakoli druga zadeva. A bo, če bi imeli, evo, ista stvar, namesto UTD, dajte, povečajmo število policajev za 5000, pa bomo zmanjšali kriminalna dejanja, pa bo zaradi tega rast bruto domačega proizvoda v naslednjem letu večji. To je lahko tako zastavite. Ne? Ampak vse je to del BDP. Nekatere dejavnosti oziroma nekateri faktori pomagajo, eh, eh, eh lahko prispevajo k rasti BDP, nekatere pa ne. To je znana zadeva. Ne? Jutri bomo ne vem, izmislili, evo, obvezno cepljenje, da grem na eno nov. A bo to prispevalo k rasti BDP-a? Neposredno ne, ampak če bomo bolj zdravi, oziroma če bojo delavci bolj zdravi, bo manjše število tistih nedelovnih dni in BDP bo večji, cedri sparikost. Tudi vredno v primeru, da so bolj poprašovani po tabletah povečajo, pa se tovarno odloči, da se izplača še eno tovarno narediti. Ne? to s tabletami. Lahko imate eno tovarno, pa poveča obseg proizvodnje. Ja, tako. E, popraševanje po zdravilih je zelo, zelo elastično. Nimate denarja, ne boste kupili ta sok. Mhm. Nimate denarja, boste posodili in boste kupili tablet. No, če je potrebno, seveda. Ne govorimo o viagri in podobnih zadevah, govorimo o pravem zdravljenju. Ampak to kar, kar ste prej izpostavili za obdavčenje. S tem se zdaj Obama pravzaprav ukvarja, ne? obdavčitev, podaljšanje obdavčitev, nekih olajšav tistim, ki zaslužijo preko neke meje. Ne? Z, z, z, republikanci zagovarjajo to, ne, da je treba razbremeniti, ker to so tisti ljudje, ki investirajo in stvarjajo novo delovno mesto. Ja, in... Problem je v tem, pa da ne ja, ja, filozofija. Seveda, ne, ampak zdaj to, to, v bistvu, to je politika. To je, zdaj... to je bravo, ne. to je politika. Ja, no, to je povezano. To lahko diskutirali sto let, ne moreš ker je to normativni, normativno stališče, ne pa pozitivno. Ne, ne temelji na številkah. Ne, ne samo potem tudi eh, tole razbremenjevanje kapitala. Ja. To je tudi Friedman zagovarjal. Oj, ni samo on, to so Kar pomeni, da kar, kar z tega zvone hoda, to ni ekonomija, ampak je spet politika. Pa marsik, marsik kateri zadevi je politika. Ker ta teorija, no da, če bom jaz manj obdavčen, bom več investiral, je res samo teorija. Praksi ja. pa draži, ali pa ne, odvisno od moje volje. Točno. Točno. Ne? In pravim, zdaj eh, se jaz napamem, da vi imate več dostopa do teh statistik kot jaz, za skoraj celo Evropo, za Slovenijo bo prav zagotovo kažejo, da se stopnje, da se stopnje rasti investicij, niti približno ne dosegajo stopnje rasti dobičkov. Tudi v času konjunkture 2006, 2007, 2008. Ja, ampak to še ne pomeni nič. Ja, to pomeni, da se ta denar ne investira, ampak se varčuje ne, ali troši. Ne, ne, ne. Dobiček, ki ga vi imate, lahko uporabite v produktivnem smislu, nove investicije, nova vlaganja in tak dalje, ali v neproduktivnem, zlata ura. Da. Ja. To je stvar izbire. Ne? In oni delajo ene, ene resnice nekje vmes. On del investira, del pa kupi jahto, kupi stanovanje, kupi eh, gozd v Španiji ali na obali eh, gradi tam neko eh, vikendico, malo, tam nekje 400 do 800 kvadratnih metrov, vičkena. Tak, to je stvar izbire. To mu je na voljo. Razumete? To, to mu je na voljo. Ne moraš pomagati dobiček. Oba sva zaslužila 100. Bobri, naš dobiček je 100, pardon, ne zasluže. Jaz bom kupil nalivno pero, vi boste pa šli recimo in kupili CD plašče. To je to. To je stvar menje nagnosti k potrošnji. Ne? To ni pravilo. Ampak, če držiš denar doma, on ti ne, no, oziroma na tekočem računu, on ti ne prinaša nič, obrej se ne meri, nominalno in realno nikakve na 100 tisoč evrov za, za tri mesece dobiš 250 evrov nekaj takega na aviste depozitu. Ne. To pomeni, vi boste poiskali nekje, kje bo se ta, da, ta denar vložil. Dajmo narediti en mali miselni eksperiment, eno hipotezo. Teta iz Valparajza vam je zapustila 300 milijonov evrov. Kaj zdaj? Vi pa elementarne stvari že imate. Ne vem, stanovanje, avto in podobno dobro, bomo vse to prenovili. Pa naj gre 20 milijonov evrov, pa ne, ampak recimo, kaj pa drugo? Pa ne boste držali v torbi. En del boste vezali, en del boste kupili zlato, en del boste vložili v delnice, en del boste vložili v obveznice. In da ne naštevamo. Lahko še sam nekaj. Kaka je v bistvu razlika končna med GDP-om pa med gospodarsko rastjo poteku enega leta. Gospodarska rast ni nič drugega kot sprememba GDP-a. GDP torej, lansko leto je bil 100, letos je 105, rast je, 100, je 5%. Kaj pa opet vpliva stopnja varčevalnosti na to? Eh, kaj? Varčevalna stopnja samih ljudi. Varčevalna stopnja vpliva tako, da večja kot je varčevanje, ki se investira, večje so investicije in večji je rast brutodomačnega proizvoda. Ko pa vi to pojeste, pojest v smislu to, kaj govorimo, vikend in podobno, ne? Pol to ima manjši učinek na rast bruto domačega proizvoda kot v, v prvem primeru. Zadnji se obračujem, za, torej, če ste prej rekel, da ste polemizirali z Friedmanom, potem iz tega izhaja, da bi vi zdaj slovenski vladi priporočili, da deluje na strani poprašovanja. Čeprav vemo, ja, ne more, ker je slovensko gospodarstvo toliko odvisno od izvoza, da za praktično domače poprašovanje ne bi rešilo kakega problema. Ampak... Da vam rečem, ne vem, kaj bi svetoval. Jaz sem dovolj mi svetovanja. Jaz sem 20 let bil v zvezni vladi, chief economic advisor. Mm. To je bila najvišja funkcija, ne politična. To je strokovna funkcija. Ne? In uh, veliko energije sem uporabil, da določene stvari recimo spremenim in tak dalje. To je bilo skoraj nemogoče. Nekaj, nekaj, nekaj je. Ne? Recimo vam bom rekel eno zadevo, ki kot, kot kuriozo, tedaj, ko so začeli ti računalniki, ne, to je bilo ocarinjeno 100%. Ogromno energije sem vložil, da se sprosti uvoz računalnikov. In so dobili, to so bili tisti prvi, tisti ko... Komodore. Komodore, bravo. In, in kaj sem naredil, kakšno korist? Nikakvo. Zakaj? Ker nisem imel pojma, nisem dal noter prekleti tiskalnik. Oni pa prez tega, kot veste, reducirane uprave. Ne. Tiskalnik je, moral, je ostal na carinski omejitvi, računalnik je bil, ampak jaz se nisem spoznal. se <laughs> veš, prvi sem videl to. Ne. Ogromne napore so vložili. To je mali primerček. Ne. Nekateri stvari so se dale spremeniti. Eh, ali tak eh, vneseš dvom in tak dalje, ampak prosto zato, ker politika ima svoje. Vam bom rekel nekaj. Če bi slučajno vi jutri bili minister za finance ali predsednik vlade, bi po definiciji vaša logika bila spremenjena v primerjavi s tisto, ki jo eh, izpostavljate sedaj. Morate, ker bi morali upoštevati politične dejavnike, ki jih sedaj ne upoštevajo. Druga stvar, če bi vas to sploh zanimalo. Mm -hmm mene ne, mene to. Ja, to je problem. Ni. Ne, ker nimam interesa, da grem v vlado ali da svetujem. Ne, niste vi problem. Problem je to, da moraš v določni situaciji samega sebe spremeniti, ker drugač te situacije, recimo politične situacije, od, od, to je od pika na cvičenje. Zdaj, Mi, recimo, če kritizirate eno ali drugo vlado ali posameznega politika, pol izhajati iz tako imenovanega, iz čiste ravni. Ne. To meni vas ne zanima politična konsideracija, ampak gledate pa rečete, zakaj je to tako, zakaj to ni boljše, zakaj je eno, zakaj drugo. Ampak on mora upoštevati različne Dobro, te bomo pa, če se že pri kritiki politikov, pa pa vi meni ocenite, kaj vam pove izjava našega predsednika vlade, dana študentom v zvezi z zakonom o malem delu, da on za 3000 evri mesečne plače neto težko preživi. Da vam rečem nekaj, tako je grozno deževalo ta dan, da nisem po, slišal njegovo ja, izjavo, pa ne morem komentirati. <laughs> Jaz pa sem jo slišal. Če kasneje, ponovici. Če takcivirate očitno, da je, da se slišal. Zdaj, torej, za, za mene je to čisti dokaz, da možaka živi v nekem svojem svetu in sploh ne ve, kaj se dogaja do njega. Če se poveda reprezentanci, no, on iz lastnega žepa počuje kavice. Veš, jaz sem v delu to napisal, to da, je... Je to, da, to, da je to izjava ki, je, na, na, na, ki, ki je enakovredna Mariji Antoaneti. Spomniš, kaj je ona izjavila? Najejo, najejo kifle, kolačke. Ja, če nima ni kruha. Ne? No, pa kaj bi se vrnil tistemu, ko ste vi rekli prej, da so štiri delavci morali biti za enega upokojenca. Ja, ne? to je ekonomska teorija. Ja, ampak zdaj, če se je tehnologija tako spremenila, če imamo obrate, kjer je na mesto tisoč delov, se potrebna deset kontrolorjev, drugo pa nadijo roboti, ja. se verjetno ta logika teh aktivnih delavcev preprosto več kot ne more biti. Ne. Ja, to, da imamo še šest milijard, tudi kje ne, iz človeštva. Mi torej bi volili po tej logiki, kaj, 4 milijarde je delati, ne, od 5 še več. Ne, ne ne, ne, vi lahko obrednotite eh, strojni kapital z človeškim kapitalom, to je stvar izračuna. Ampak poanta je, da delavec, ki ustvarja novo ustvarjeno vrednost, je ta novo ustvarjena vrednost večja, če dela z roboti in sodobno tehnologijo, kot če dela z lopato. To je jasno. To pomeni, to so številke za sodobno gospodarstvo, za aktualni ekonomski trenutek. Vsekakor, premalo zaposlenih imamo, premalo. In to se bo drugo, pogledajte, nikoli več ne bo evropski delavec konkurentov primerjavi z kitajskim na področju tekstilne industrije, na področju industrije obutve, na področju pohištvene in podobne. Razum, specijalni, to so italijani mojstri, ne pa znamke, brendi, gor, dol, ne moremo, ne moremo jih dobiti. Oni delajo za 17 evrov dolarjev na dan, bruto, ne? Eh, evropski pa za 70. In pol? To je vprašanje, kako dolg še bo delal za 17. Ne, ne, to se bo počasi šlo gor, ampak beseda počasi pomeni 10-15 let. Veste zakaj? 300 milijonov kitajcev čaka zdaj, da pride v mesto in da zamenja tistega, če ta noče. Samo nimam ga kam dati. In to je razlog. Tako da bo to še trajalo. Bo pa to, kot ste rekli, to plače Kitajce, bo še gor. Zlato. Ta primer, ja, Zlato bo šla cena dol, ampak nikoli več tako, kot je bila. Veliko cena zlato sploh ne gre dol. <clears throat> Ja, cena zlato je dokaj konstantna, če ga primerja z naftom. Pa dobro, če ga primerjam s krompirjem tudi, vedno no. neki parameter lahko poiščem, ampak nominalna cena za ta je oscilira. Ne to pomeni, da se spremenja vrednost dolara, ne pa vrednost da Ne, ne, to je drugo, valutni učinek je drugo. Ja. Veste zakaj? Ker imate veliko popraševanje eh, kitalce. Veste koliko tako imenovanih luksuznih izdelkov, ki jih proizvajajo evropske tovarne, se plasira v, na kitajski. 20%. Samo. 20%, na. No. Do sedaj. Pred, pred nekaj leti je celo, celoletna proizvodnja francoskega šampanca šla v Rusijo. Ne, je, kje je šla? V Rusijo. V Rusijo. Vse Rusi imajo svoje sovjetsko šampansko. Je. Ja, ampak so kupili tudi francosko, ja, kompletno letino. Ja, se zdaj, v bistvu mislim, da se zdaj svetovno gospodarstvo na nek način računa na kitajsko vprašanje. Na nek ja, ja. način. Ne, to, kar je včasih Amerika, Amerika bila motor, da bo... 9,5% im bo ra, rasel protodomači proizvod letos. Kot cela Evropa ne bo cel, imela 1,5%. Verjamete, da lahko Kitajska reši se, oziroma nekaj eni napoveduje propad kapitalizma in ne vem kaj, da bo to povzročilo to kitajsko efekt, da, se bo, da bo kitajska uspela popraševati po vsem tem, kar zdaj svet proizvede, ker se zdaj zdi, da svet preveč proizvede na nek način. Ne, veste kaj, eh, ne vem, kako to razumeti, ampak morate, njih je milijarda pa 300 milijonov približno, računa se za deset let, da bo milijarda pa 500 milijonov indicev, po več indicev kakor kitajcev, to bo druga vele sila na tem azijskem kontinentu. Oni s svojim ogromnim popraševanjem že sedaj 40% celotnega, celotne proizvodnje aluminijuma uvaža kitajska, 35% svinca, pol pa tiste drage kovine, tako imenovane in tako dalje. Oni 20% nafte in da ne naštejem naprej. To so ogromni potrošniki, ki so spremenili kompletno matriko v svetovni trgovini in strukturo. Tako, kako se bo to vse skupaj razvilo, to so številne vprašanja pred nami. Kitajska je vele sila v vsakem primeru. Zdaj bi še dal kolegu odgovor. Zdaj z standardom kitajcev, ne? Jaz sem svoje koži videl. Jaz sem pred nekaj leti potoval v Prilep, Makedonija. In sem začel razmišljati, ko bom v penziji, se bom preselil tja, ker tukaj ta penzija moja ne bo vredna nič, tam si pa veliki gospod z recimo 500-600 evri. Ne? E, plača profesorja medicine je bila 300 evrov. Ja, ampak je tudi bila cena hrane. Ali... Ja, ja, ja. Ampak, zdaj sem bil pa pred nekaj tedni spet tam. Ne? In recimo cena stanovanja, ki je pred štirimi ali petimi leti, tako stanovanje, ki bi meni ustrezalo, ne? je bilo takrat 70 evrov na mesec plus stroški, je zdaj že 150 evrov na mesec ja, plus stroški. Ja, stroški so enake, rekte, kar se ni podražila. Ne? Benzin imajo dražji kot Slovenija. Ja, to je logično. Tudi računalnik mora biti ceni, kot bi kot američani prodali. Ne, eh, pa čaka, benzinu je, recimo, če imamo mi za euro 22 za liter benzina, ne, je to en euro davkov, 22 pa je cena benzina. A pa recimo, da je 32 cena benzina. Več pa ni. Vse ostalo so davki. Ne? To je jo, oziroma ja. trošarine. Dobro, trošarine je davek. Absolutno. Eh, Razumeš, in če, sicer je minimalno draže, če je pri nas euro 22, je tam euro 25 ampak glede na njihovo kupno moč je to strahotno, drago. Ne? No, na Kubi je 4 dolarje, liter benzina. Kje? Na Kubi. Vse da imajo oni ambarno in tako naprej, ne? ampak... Imajo pa problema s parkiranjem. Tega pa tudi <laughs> Bravo, pa je ekološko čisti ja. zrak. Uh, veš, jaz bi za Kubo dal, en, eno, pri, za Kubo dal eno pripombo, zanima vede za našo temo. Uh, radi se govorijo, kak je Kuba gospodarstvo skrahirala in zato zgovarja na Castro sistem. Dem na to drži. Dem na pa bi vsak sistem, ki ga blokirajo tako, kot so Kubo blokirali, moral skrahirati. Pa ni važno, ali je to Castro, ali je to Stalin, ali je to uh, Hayek in Friedman v kompaniji. Ne? ne gre. Če te zaprejo okoli in okoli, Kubo so zaprli, Ender Hoxha, vi se ga spomnite, je sam sebe zaprl. In je bila pač Albanija na tistem nivoju, kot je bila. Na no, vprašanje, kaj bi zdaj, če bi na Malto recimo naredili tako embargo kot otok isti, ne? Kako dolgo bi zdržala? Hm? Bravo. Mogoče niti leto, ne? Bi, bi, bi. Imajo ribe, imajo rakovice. Ja. Ma, zres, ma. Ne morate vsak dan je takšno količino vitamina B, kaj pa vam je? <laughs> hipervitaminozo dobite. Na morju lahko umreš od žeje, od zlako te ne moreš. Greš sigurno malo mesa, takega rdečega. Ne povedi se vrto, da ste vi rekli, Slovenija bi morala uvažati delavce. Pa dejansko mislite, da ima Slovenija pogoje, da bi kapacitete, ki je, niso izradbene, ker ni dovoljno na sile. Veste kaj, očitno, če se bo to nadaljevalo s takšno stopnjo natalitete, ki je zelo skromna, pa porka duš, imamo eno od najnižjih stopnjev natalitete v Evropi, razen v Vatikanu, seveda škod, nekaj je treba narediti, ne. Čeprav po drugi strani je pa vprašanje, da je ljudi no, preveč. Da, ne, ne, to sem, ne. Na svetu, ja. Globalno. Na celem svetu je pa ljudi preveč. Ne, to je to zopet vprašanje, so slovenci, mla, novorojenci boljši od novorojenih Turkov. Ne. To je zopet stvar. <laughs> ne, ne, to, to, to, to imaš doprav. Ne, ker eh, ljudi je na svetu najmanj dve, tri milijarde preveč, vendar nas, nas, E, ne mislim Slovenci, ja, ja. nas, kdorkoli je ta nas, tudi s Kitajci, ja. jaz sem pa premalo. Ne? Dobro, jaz mislim, da smo ja, to. Ja, vse je zdaj že postala taka bolj de, de, prosti razgovor. Ne? Jaz bi se gospodu profesorju zahvalil. E, glede na Hvala to... vam, da ste me povabili, da smo malo pokrepetali. Ja. Vidite, kako v enem neformalnem okolju to obožiš kot ex-katedra. Glede na to, kaj ste povedali, da ste vse bili, ne? vam lahko reče tudi tovariš profesor, Lahko, lahko. Ne? Nimam jaz nič proti. Ja. ja, ker se bi večji del življenja tovariš. Ja, mi nič ni manjkalo. Jaz sem bil zelo kritičen do socializma, pa ga nikoli nisem pjuval, ker delavec je bil veliko bolj zaščiten. Ne? Standard je bil ve, eh, stališča mase večji, ni bilo takšnih kraj. Zdaj, Srbija in Hrvaška imajo večji zunani dolg kot cela bivša Jugoslavija skupaj. Slovenija tudi. Čakajte, no, no, mi, nimamo, mi imamo tudi nekaj okrog 37% obrtu domačega proizvoda. Ne, koliko v znesko, mislim. To je nekje okrog 30 milijard, ni to problem. No. To pa je Jugoslavija mena 22 milijard? 22 milijard. No, mi pa 30. Ja, samo evro, oni pa dolarje. Eh. Ja, Prostite, dolar je pa predvsem manj kot evro. Ja, sedaj, ne bo Zdaj za 40 procent, danes je 41, ste videli? Ja. Kaj pa mislite, da bo še eh, pada vrednost dolarja? O, ja. Jaz mislim, da... Zdaj, bo, jaz mislim, da bi on lahko prišel na 45, 46, pol bo morala verjetno ukrepati federalne rezerve, zaradi tega, ker bo velik problem z odplačilom dolgov ameriških, ampak niti kot je dolar, hitrejša je rast ameriškega izvoza. In to obratno za nas je zelo slabo. Za Slovenijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Španijo, slabo. Ker so naši izdelki dražji. Primi. Ker postanejo izdelki dražji, ja. In bo ta dobiček mora biti zožen. Drugač pa američani radi rečejo, ne, dolar je naš denar, vaš problem. Vaš problem. Točno. Točno ampak verjetno, dokaj je toliko premoženja izraženo v dolarjih, ne, ni v interesu, da bi dolar padel pod... Odlično. Ne. Točno to, kaj ste rekli. Kitajska ima 76% eh, vseh deviznih rezerv, to čez en trilijon dolarjev, v dolarjih, hmm. denominirano. Ne. To je Dobro. Pa recimo, ko ste še ravno strokovnjak za bančico, kaj bo bi recimo za novo Ljubljansko banko v vašem mnenju? Recimo, ga je treba dekapitalizirati, privatizirati, vsi tako, kot je? Moja teza je, da se družinsko srebro nikoli ne prodaje. To je dobra banka. Kaj znamo delati sami, delimo sami. Je treba kapitalizirati, v smislu popraviti situacijo to, kar se da, in je zadržati v domačih rokah. Ampak kaj boste vi, porka, dupo, predili, če je tisti vzel milijon dvesto tisoč evrov od premnine? pa ne me praževati, pa to je, to je, veste kaj pomeni milijon dvesto tisoč evrov? Pa ni on ustvaril, on bi moral ustvariti pet, šest, sedem, osem dobička milijonov evrov, da ta del eh, namakne sebi, ne? 50 do 60 za milijon, 5, pa, 60 ali, na, Dobro, na pamet, čisto ja. sem na pamet. Ja. Tako da, imate osnovni princip, ki ga se mi nismo držali. A, pravi, to je soglasil s predpisi pogodbama. Kaj mene briga vaša pogodba? Jaz pa neki nadzorni odbor, imam nekaj. Veste, kaj pomeni milijon evrov? Kratko. Ne vem, kaj jih nisem dobil. Jaz jih nisem dobil, ampak vem, kaj bi najedil z njimi. <laughs> Hvala lepa.